saņēmis no Hārlama sproņa, pēdējiem sproņa. Bet tagad es lūkšu uzmanteikt Romas katoļu baznīcas pārstāvjumu Latvijā, kurš teiks pārstāvjas Romas katoļu baznīcas priestri Dilmāram Tolstu. Lūdzu. Dārgie topošie nesošie misionāri, ļoti liels prieks būt šeit un vidū. Nožēloju to, ka neesmu bijis eh, citās iepriekšējās misiju dienās. Nesirdīgs sveicienus no Romas Katoliskās baznīcas Latvijā, arhibīskapa metropolijas Griņevs Lankēvičs. Šodien no rīta ēdam kopā brokas, viņš tikai sirsnīgi pasveicām, viņš nevarēja būt šeit klāt, tāds grafiks ir. Bet uh, man ir ļoti žēl, ne žēl, bet uh, es patiesībā esmu priecīgs, ka visu, ko ir šeit uz lapiņas, es uzrakstījis, kas man jāpasaka, tu pateici jau cienījumiem bīskapu, un principā man es nebūtu ko teikt. Es tiešām to pašu uzrakstīju, bet tas nozīmē, ka svētais garš šo procesu labi. Es ievērojos, ja vairāk cilvēku savā starpā nesarunāju un runā uh, līdzīgas lietas, tad tas nav no viņa, bet tas ir no svētā gara. Mūsu dārgais apustulis Pāvils, kas šeit jau figurē, Viņš rakstīja pirmajā vēstulē korintiešiem 9. nodaļā 16. pantā brīnišķīgus vārdus. Bēda man, ja es neveģēlīju nesludinātu. Man tas nepieciešami ir jādara. Jēzus nāca šajā pasaulē, lai atpestītu cilvēkus no grēkiem, lai nodibinātu Dievu valstību uz zemes. Viņa galvenās eh, uzrunas motīvs visā evaņģēlijā ir tāds atgriezieties no grēkiem, ticiet evaņģēlijam, jo Dieva valstība ir Jēzus vēlējās, lai pasaules glābšana turpinātos līdz pat pasaules beigām. Tādēļ viņš izvēlējās 12 vīrus, 12 apstākļus un arī vēl mācekļus, kurus sūtīja visajā sludināt. Viņš deva viņiem instrukcijas un norādījumus, kā to darīt. Tomēr viņa patiesā misija varēja sākties tikai pēc Jēzus nāves un augšām celšanās un svētā izdiešanās vasaras svētkos. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus apustuļi un mācību vispirms ir liecinieki. Viņi nav demagogi, ideologi, bet vispirmām kārtām liecinieki. Pirmā Jāņa vēstulē, pirmajā nodaļā, apstults Jānis saka, mēs jums sludinām to, ko paši esam redzējuši, dzirdējuši, rokām taustījuši dzīvības slāni. Uzkāpjot debesīs, Jēzus dod galveno misijas uzdevumu Ejiet un sludiniet visu pasauli, kristītami, mācītami un sludinātami visām tautām. Ļoti interesē, interesanti, ka grieķu valoda apustulis nozīmē sūtīties. Un klasiskajā grieķu literatūrā tas atrodams e, tikai vienā vietā, piemēram, darbā. Un grieķu literatūrā šis vārds nozīmē floti, jūras ekspedīciju, kuģa atkalpu. Bet jaunajā derībā šis vārds Lai kļūtu par apakstu, vispirms ir jābūt lieciniekam. Ja cilvēks nav liecinieks, viņš nevar būt apaksts. Arī apakstu darbu pirmajā nodaļā, kad tiek izraudzīts Matīs, eh, nodevēja jūtas vietā, tad tur arī tiek izvirzīts tāds kritērijs, priekšnosacījums, lai Matīs, lai tas kandidāts, kurš būs par šo apakstu, lai viņš vispirmām kārtām būtu Jēzus nāves un augšām celšanās liecinieks. Arī Pāvils Pāvils VI savā laikā teica, ka mūsdienu pasauli klausās nevis skolotājs, bet galvenokārt liecinieks. Un ja arī klausās skolotājs, tikai tāpēc, ka viņš pirmām kārtām ir liecinieks. Lūkas 24. nodaļā 39. pantā ir svarīgs personisks kontakts, piedzīvojums ar Jēzu. Tikai tad, kad esam dzīvās attiecībās ar Kungu, kad esam personiskā lūkšanā, tad varam būt īsti visiem. Viņa mātes svētīgā māte Terēziņa pavadīja dienā divas līdz sešas stundas lūkšanā, un tikai tad viņas darba nesa augsts. Ja nav personiskas attiecības ar kungu, ja nav lūkšanas, tad misija nevar notikt. Tad tā ir tikai sevis sludināšana, vai kā es teicu, tā ideoloģija. Un kā jau šeit arī bīskap uzsvēra apostulāts un būtiska baznīcas sastāvā. Tas nav tikai kāds pielikums, bet tā ir visa baznīcas dzīve. Baznīca pastāv, lai sludinātu. Baznīca pastāv, lai šo labo vēstu nestu citiem. Ja skatāmies vēsturē, tad baznīca visos gadsimtos ir sludinājusi. Romas impērijā, tālāk ir apgrieztas galvu un franku zemes, īrija un Anglija kļūpa par misionāru centru, no īrijas salas misionāru devās pa visu tālu pasauli. Arī koloniešu misionāri ļoti slavina ar savām misijām. Tālāk iesaļīgi misionāri Ķīnā, Japānā un citā Un noslēgumā gribu uzsvērt eh, piecas svarīgas lietas, ko izsaka katoļu baznīca runājot tieši par misijām, par apstulu. Pirmām kārtām, lai būtu labs misionārs apustulis, jābūt uzticīgam apustuļu mācībām. Nesludināt pašam sevi, kā šeit uz, uzsvērts, nesludināt kaut kā sagrozīt evaņģēliju, bet to evaņģēliju, kur sludināja apustuli. Otrais, būt ļoti dziļās attiecībās ar kungu. Mīlēt, kā kungs mums ir mā, mācījis. Mīlestība ir apustulā centrā. Un šī mīlestība izriet no mūsu attiecībām ar kungu. Romas impērijā kristieši tieši ar savstarpējo mīlestību aizskāra citu neticīgo cilvēku sirds. Cilvēki tiek uzrunāti nevis ar skaistiem vārdiem, skaistiem pasākumiem, kādiem slavēšanas koncertiem, vēl kaut kas, bet tieši ar savstarpējo mīlestību. Trešais aspekts tā ir inkulturācija vienmēr misionāri jāņem vērā otrs cilvēks, viņa kultūra, viņa iezīmes, viņš dzīvo. Un tas arī ir ļoti svarīgi, jo, kad mēs ejam pie otru cilvēku, mums jā, jāmēģina viņš uzlūkot ar lielu mīlestību un jāmēģina viņš iepazīt. Jo jāskatās, ka katrs cilvēks ir īpašs. Katrs cilvēks ir, eh, tā teikt, saudabīgs, Dievs ir radījis īpaši. Tāpēc, tad, kad mēs sludinām, mums vienmēr jāskatās arī uz otru cilvēku, kā viņam to labāk viņas, viņa kultūras kontekstā, viņa tradīcijas kontekstā un tā tā. Ceturtais, tas ir ekumēniskais aspekts. Tikai šaura savas konfesijas ietvaros pilnīgi misija nevar notikt. Un tieši tikko bija lūkšana nedēļa par kristiešu vienotību, kur noslēgusies, un tieši Āfrikā, tieši misiju zemēs radās šī doma, ka ir nepieciešams uh, meklēt šos vienotības ceļus. Kad esam misijā, ir svarīgi nevis plastināt sevi, bet savu konfesiju pirmām kārtām nes cilvēkiem visu. Un piektais, tas ir karitatīvais aspekts. Mums ir jānes šī vēsts arī kalpot. Jo pirmais, kā cilvēki redzēs, ka šī vēsts ir autentiska, tas ir pēc mūsu darbiem. Ja mēs būsim gatavi arī tam cilvēkam, kuram kalpojam, tīri praktiski palīdzēt, mierināt viņas iešanas. Mēs jau redzam, ka to misionāri dara, ka viņi nevis nāk tikai nolas kādas lecijas skaistas par Jēzu, bet uh, viņi nes tiešām uh, arī šo praktisko palīdzību. Noslēgumā ir pastāstīt kādu stāstu un izstāstīt vienu no stunās. Reiz viņu svētdienas skolā bija kāds, eh, kāds jauns cilvēks, un eh, viņš eh, pabeidz šo svētdienas skolu, lai atgriež savus vecākus. Un katru nedēļas nogalu brauc no studijām mājās, nosēdināja vecākus, viņiem visu laiku stāstīja par Jēzu. Stāstīja, stāstīja, pagāja viens gads, otrs, nekas ne. Šis cilvēks atnāk pie Dievu un saka, mani cilvēki, mani vecāki tādi cilvēki, viņi nav atgriežami. Jūs esat atgriezt, cik iespējams. Tad diagnosts viņam teica, varbūt, ka tu aizbrauc mājās tā vietā, lai lasītu lekcijas, vai jau tā ir kaut kāda darba, ko es mājās vēl padarīju, kaut kā logus mums, kaut kā grīdismus, vai vēl kaut ko. Un nu, tad tos tā Viņš saka, nu labi, es pamēģināšu. Un tad viņi tā izdarīja, un tad pēc kāda laika tie vecāki saka, kā, kas tā par tādu, tādu mācību vai tādu filozofiju, kurai mūsu meitene pievērsies, viņa kļūst tik čapa. Vajadzēs, lai <laughs> tā painteresējas. Dievs jums arī palīdz sludināt gan ar vārdiem, gan ar darbiem, lai visi mūsu dzīve būtu visilgāk.